Приємно думати про це в такий вечір, як сьогодні. Одне слово, ми добре забарикадувались. Він помив склянки, протер дерев'яний прилавок, як завжди, невдоволено буркочучи. Потім сів до нашого столу і запалив люльку. Ледве він її припалив, як згасло світло уже втретє за вечір. Уперше, коли я приїхав, про що вже було сказано, удруге, незадовго до кінця вечері, і щоразу це тривало півгодини. І нарешті тепер. Дядечко Сон'є вилаявся, тоді покликав. Лідія, ти тут? Лідія? Так. Засвічую лампу було чути, як вона порається за прилавком. Не знаю, як це в неї виходить, промовив Сон'є. Вона бачить у темряві, мов кішка. Саме в цю мить ми почули, як щось упало. Сон'є аж підскочив. Що це? Сподіваюсь, не будильник? У темряві його стегно торкнулося моєї руки. Я відчув що воно тремтить, мов наляканого коня. Так, це будильник, спокійно відказала Лідія. Але з ним усе гаразд. Майже одразу ж спалахнув сірник, потім нас освітила гасова лампа. Лідія налагодила гніт і поставила лампу на наш стіл. Сон'є сів на своє місце. дуже злякалися за свій будильник, зауважив я. Він поклав люльку на стіл і витер лоба. Е, так, так, я мій годинник зламався. Погано, коли не знаєш, котра година. А потім зараз нічого путнього не знайдеш. я б довго бігав за тим будильником. Тим більше за таким, як цей. Цей будильник завжди видавався мені зовсім звичайним, навіть для нашого злиденного часу. І дядечко Сон'є завжди міг би його полагодити. Справді, було щось неприродне у тому перелякові шинкаря за свій годинник, але на це, крім мене, ніхто не звернув уваги, бо тільки я знав, як затремтів був дядечко Сон'є. Та ледве я встиг про це подумати, як збагнув. Сталося щось важливе, якась зміна. І в цьому шинку, і в усьому ввечері. Так буває, коли музикант переходить з мажору в мінор, або коли небо раптом синіє перед грозою. Я зрозумів, що дядечко Сон'є боявся. Така незначна річ, як будильник, змусила завібрувати напружені нерви шинкаря. Зізнаюсь, моїм першим відчуттям був подив. Кремезний високий, зарослий густою кучмою, людина хитруватої селянської вдачі, дядечко Сон'є родом чи то з Вогезів, чи то з гір Юра аж ніяк не справляв враження неврастенька. Він частенько бував сердитий, але ніколи не психував. Та у ту мить я був певний, що його звела на ноги нелюдь. Оте тремтіння могло бути тільки від страху. А як він тоді втирав піт і злоба? Ні-ні інспектори і Морелі теж, здається, нічого не помітили. Хоча я на все це також не реагував. Я дивився на Лідію, намагався вгадати, чи знає вона, де ховає тато свій капіталець, якщо він у нього є, і чи не тут слід шукати причину його раптового переляку. Та ні, не схоже, щоб сон є.